Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում նվիրված կանանց միջազգային տոն օրվան։ Այսօր մարտի 8-ն է։ Առավոտյան Գառնան արևը ջերմացրեց բոլորի սրտերը։ Կարծես մեկ անգամ եւս ավետելով, որ Գառնան առաջին տոնորն է, իսկ բնության հրամայականով պիտի ջերմանա հայ մայրերի քույրերի սրտերը։ Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վիրահատարանի բաժանմունքի բուժքույր Սիրին Գրիգորյանին դժվարությամբ համոզեցի, որպեսի կիսի գառնանային դրամատրությունները։ Պարզվեց, որ օրը նրան հերոները տարավ։ Արցախյան ազատամարտի բողով անցած բուժքույրը միշտ էլ այն կարծիքին է, որ բուժ ծառայությունը բանակի ողնաշարն է, իսկ պատմելու շատ բան ունի։ Տիկին Գրիգորյան, խնդրում եմ պատմեք ձեր մասին։ Ես ամուսնացած եմ, ունեմ երկու որդի, ամուսինը զինծառայող է։ Երկար ճանապարհ ենք անցել այս տարիներին, կռվի տարիներին։ Ամենակարևորը այն է, որ խաղաղություն լինի Ղարաբաղ աշխարհում։ Թեպետ այսօր տոնական հաղորդում է մարտի 8-ն է։ Ով է ձեզ շնորհավորել, ինչ նվեր եք ստացել։ Նվերներ դեռ ստանալու ենք ընկերներից, ամուսնուց, նախ շնորհավորում եմ բոլոր կանանց մարտի 8-ը, որ այս դժվար պայմաններին իրեն կանգնել են իրենց ամուսինների կողքին, կարողացել են հաղթահարել այս դժվարությունները եւ պատրաստ ենք միշտ էլ հաղթահարել։ Թեպետ օրը տոնական է, սակայն մենք չենք կարող չխոսել այն դժվարին, արյունոտ, այն տխուր օրերի մասին, երբ ստիպված մեր մայրերն ու քույրերը, ովքեր զինվորական բուժաշխատողներ են, մարտի 8-ը դիմավորել են ռազմի դաշտում։ Պատմեք մի քանի դրվագներ, դեպքեր, խնդրեմ տիկին սիրուն։ Այո, մեր քույրերը շատ կանայք անց են կացրել մարտի 8-ը կրվի տարիներին խրամատներում գոսպիտալներում, իրենց տնից հեռու, սակայն չեն ընկճվել։ Թեկուզ տոներ, բայց մեր ոգին այն է, որ պետք է մենք դիմադրենք ճշնամուն, լինենք մեր ամուսիների կողքին, մեր երեխաների կողքին։ Մենք պարտավոր ենք այդպես կատարել։ Հիշում եք մի մարտի 8, երբ դեռ այն տարիներին գիտեմ, որ դաշտային հոսպիտալներ էին, իսկ ձեր կողքին հայրենիքի պահապաններն են, մեկը վիրավոր, մեկը ապակինվող, Այո, հիշում եմ, երբ մարտի 8-ին այդ դաշտային հոսպիտալում մեզ շնորհավորել են, մենք ողջևորվել ենք, թեկուզ իրենք վիրավոր էին, սակայն իրենց խոսքը մեծ էր մեզ համար։ Մենք ողջևորվել ենք, որ իրենք գիտեն, որ մենք իրենց կողքին ենք։ Տիկին Գրիգորյան, երբ փորձում եք զուգահեռել անցած տարիների զինվորական բուժ ծառայությունը այսօրվա հետ, մի քանի խոսք այդ մասին։ Մեծ տարբերություն կա, ավելի կատարելագործված, ավելի խելոք մասնագետների հետ ենք աշխատում, հիմա ավելի առաջ է գնում բժշկությունը։ Մենք էլ ամեն օր պատրաստ ենք կատարել մեր աշխատանքը։ Այսինքն զինվորի ապագան գտնվում է հուսալի ձեռքերում։ Զինվորի ապագան գտնվում է հուսալի ձեռքերում։ Իրենք մենակ չեն, ժողովուրդը իրենց հետ է, մենք էլ նույնպես։ Շնորհավորում եմ ձեզ մարտի 8-ի արթիվ, շնորհավորում եմ մեր բոլոր մայրերին զինվորական բուժաշխատ աշխատողներին, քույրերին, ովքեր գիտեն, թե ինչ աշխատանք են կատարում եւ մեծ սրբությամբ են այն կատարում, թող գարունը ձեզ միշտ բերի ծաղիկներ, ժպիտ, սեր, երջանկություն։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում, շնորհավորում ենք ձեզ։ Այո, հայրենիքը սուրբ է, մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալի ռազմաբժշկական բաժանմունքի բուժքույր Ինա Գասպարյանի մաղթանքներով ուղված հայ մայրերին, քույրերին ջերմ ու սրտաբուխ են։ Այսօր մարտի 8-ն է, գարունը ճպտած, արևը ճպտած, տոնական բարձր տրամադրություն, իշնվերներ ստացակ, ով ձեզ շնորհավորեց։ Շնորհավորեցին ամուսինս, երկու որդիներս, նաև մեր աշխատողները, տղամարդիկ իհարկե, ընկերներ, բարեկամներ։ Ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր ծառայող կանայց տոնը, թող լինեն սիրուն, երջանիկ եւ առողջ։ Սիրում եք այս տոնը։ Այո։ Դուք ում եք շնորհավորել ծնողներիս, քրոջս, ընկերուհիներիս։ Ինչ եք մաղթում։ Մաղթում եմ հայ մայրերին եւ ձեր շատ սիրելի մայրիկին։ Մաղթում եմ միայն առողջություն, երջանկություն եւ խաղաղ երկիր։ Ձերբերքի հասարակական կազմակերպության բաժանմունքի բուժքույր Նոնա Եգանյանը տոնի արխիվ ստացել է բազմաթիվ շնորհավորանքներ, ծաղիկներ նույնը ցանոթանանք իրար հետ։ Սա ձեր առաջին հանդիպումն է Արցախի հանրային ռադիոյի հաղորդություն հաղորդաշարի հետ։ Այսօր մարտի 8-ն է եւ կարծում եմ մենք ասելիք շնորհավորանքներ ունենք։ Մի քանի խոսք ձեր ընկերության մասին։ Մենք աշխատում ենք շատ սիրով, փորձում ենք ավելի լավ տպավորություններ թողնել եւ ինչ որ մի կերպ այս բարեգործական կազմակերպությունը նվիրաբերենք մեր քաղաքացիներին հայ մարերին, հայ քույրերին, որպեսզի ծնենառող զավակներ։ Այո, հա։ եւ բազմանանք, շատանանք։ Այո, սերնդը ավելի ամուր լինի։ Շնորհավորում ենք բոլոր կանանց սերի ներկայացուցիչներին, Գառնայ Միամսակի տոմի արթիվ, ցանկանում ենք ամենալավ նվարին եւ ուզում ենք, որ այլևս սամանին պատերազմ չլինի։ Մենք նույնպես ձեզ շնորհավորում ենք, շարունակեք աշխ աշխատել, սա մեծ բարեգործություն է, թող գարունը ձեզ բերի ծաղիկներ, սեր, երջանկություն։ Նմանապես։ Բժիշկ Արմեն Մելքումյանը վաղ առավոտից շտապում է շնորհավորել գործընկերուհիներին, մայրիկին, քույրիկներին։ Այսօր մարտի 8-ն է։ Ինչպես օրը սկսվեց ձեզ համար։ Ում շնորհավորեցիք։ Անձնական, գործնական, այսպես ասած, անանձնական շնորհավորանքներ, խնդրեմ, պատմեք օրվա մասին, պատմեք օրվա խորհրդի մասին եւ ձեր մաղթանքները հայ մայրերին, քույրերին։ Օրը սկսվեց շատ լավ, սկզբից շնորհավորեցի նոնային, առավոտ շուտ։ Նվիրել եմ ծաղիկ, օֆիսի աշխատակցուներին։ Շնորհավորում եմ բոլոր հայ կանանց մարտի 8-ը, ցանկանում առողջություն, հաջողություն ու ամենալավը։ Մենք նույնպես շնորհավորում ենք ձեր ընտանիքի իքական սերի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Թող գառնան արևը մի ջերմացնի նրանց սրտերը։ Շնորհակալություն։ Միանանք բոլոր մաղթանքներին եւ շնորհավորենք հայ մայրերին, քույրերին, տոնի արթիվ եւ ցանկանանք առողջություն ու երջանկություն։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում Զորի Բալայանի Բժիշկ Մարությանը եւ նրա պատերազմի հետքը երկարեմնում գրքից մի հատված։ 1973 թվականի հունվարին Վալերին սկսել է հերթական հաստետրը նույնպիսի բալագույնի մոմլաթե կազմով, ինչպես առաջինը, առաջին երկու էջերում բանաստեղծություններ է գրել նվիրված Բուշքրոջը։ Կոնկրետ կերպար չկա, ընդհանրացված է։ Հավանաբար բոլոր բժիշկներն են սկզբում աստվածացնում են Բուշքրոջը, նա բժշկության ողնաշարն է, կնոջ առանձնահատուկ տեսակ։ Բժիշկների նման նրանք էլ պատվամոլ չեն, ու այդ պատճառով էլ բուշքույրերի հարու ստեղծելուց փորձը կարելի է սովորել ուշադիր հետևելով նրանց աշխատանքին։ Հաջորդ էջում տեղադրել է ընթերցողին արդեն ցանոթ ուղեղ եւ ձերքեր բանաստեղծությունը։ Երրորդ էջը սկսել է երկրորդ տետր արտահայտությամբ, այնուհետև գալիս է տեքստը։ Այդ օրը փետրվարի 2-ից ցանր օր էր։ Գիշերը Վեչսլավ Իվանովի հետ վիրահատեցինք երկու հիվանդի, այնուհետև մանրամասնորեն նկարագրված է վիրահատության ընթացքը շատ, ինչպես սիրում են ասել բժիշկները, ծանր դեպքի։ Ես ուշադրություն դարձրի երկրորդ դեպքի վրա։ Վիրասեղանին պարկած է մի աղջիկ։ Վալերին գրում է. «Աղջկան վիրահատում էի քրոնիկական ապենդիքսի առիթով։ Առաջին հերթին պետք է մտածեի ու հետևեի կտրվածքին։ Այնուամենայնիվ աղջիկ է, չի կարելի, որ նա ամեն անգամ լողափին ինչ որտեղ իր վիրաբույժին հիշի ոչ վայելուչ խոսքերով»։ Փետրվարի վերջին գրառումը. «Վիրահատություն» երկրորդ աստիճանի հանգուցավոր խպիպի առիթով տեքստը գրված է կապույտ թանակով հաջորդ ամսաթիվը 16 մարտի Կանաչ թանակով բժշկական տեքստը հաջորդում է հետևյալ արտահայտությանը կրկին անցա աշխատանքի Ստեփանագերտից վերադառնալուց հետո։ Այստեղ ես չեմ կարող, ինչպես անցած ժամանակներում էի քասում, լիրիկական նահանջ չկատարել։ Իդեպ շատ անznական բնույթի փաստորեն ինչպես ինձ, այնպես էլ Վալերիկի համար։ Հենց այդ ժամանակ է, որ ես ավարտեցի Կամչատկյան ու Չկոտյան տունդրայով շնասահնակներով կատարած իմ ուղևորությունը։ Դա երկար ժամանակ եւ խնամքով մշակված մի հերարշավ էր, որն անցնում էր քաղաքացիական պատերազմը ըստ էության ավարտած կարմիր բանակայինների երթուղով։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ձեզ հետ աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր լյուդմիլա ազատյանը, հնչյունային օպերատոր դարիկով ոսկանյանը և հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարցումյանը, մինչ նոր հանդիպում։